บุ๊กทูสามสิบเอ็ดทริสิตเอ็ดโนทริสิตเอ็ดโนที่ร้านอาหารสามฟรีสตอรันต์ทรีวฟรีสตอรันต์ทรีดิฉันอยากได้ออเดิร์ฟค่ะ Бих искал предястие. Бих искала предястие. ดิฉันอยากได้สลัดค่ะ Бих искал салата. Бих искала салата. ดิฉันอยากได้ซุปค่ะ Бих искал супа. Бих искала супа. ดิฉันอยากได้ของหวานค่ะ Bih iskal desert. Bih iskal desert. ดิฉันอยากได้ไอศครีมใส่วิปครีมค่ะ Bih iskal sladolet sa smetana. Bih iskal sladolet sa smetana. ดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะ Бих искал плодове или сирене. Бих искала плодове или сирене. เราต้องการทานอาหารเช้า Искаме да закусим. Искаме да закусим. เราต้องการทานอาหารกลางวัน Искаме да обядваме. Искаме да обядваме. เราต้องการทานอาหารเย็น Искаме д เวเชเรเมอิสก а ม е да เ е เ е เ я м е อาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะ Какво желаете за закуска? Какво желаете за з а к у с ขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหมคะ Хлебчета с мармалад и мед? Хлебчета с мармелад и мед? ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะ Печени филийки с салам и сирене? Печени филийки с салам и сирене? ไข่ลวกไหมคะ Сварено яйце? Сварено яйце? ไข่ดาวไหมคะยัยเซนอุชิยัยเซนอุชิออมเล็ตไหมคะ ออมเล็ตออมเล็ตขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะมอลยาโอสเตอเดโนคิเซอุมเลโกมอลยาโอสเตอเดโนคิเซอุมเลโก ขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะ Моля, още сол и черен пипер. Моля, още сол и черен пипер. ขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะ Моля, още една чаша вода. Моля, още една чаша вода.